El pipón de la chisi, la chisi, la chisi Real hasta la muerte, oíste, cabrón. Brrr. Los intocables, los Illuminati. Anuel. Los demonios, los diablos y los lobos. El aquí y el cabo, el caobo. Tú eres casada, pero yo te robo. Tú te pareces a Carmen Villalobos. La maldad se te nota en la cara. La marca Sofía Vergara. Y siete mil pa' que se me operara. Y le di otro tres mil pa' que se me tatuara. Eh, eh. El diablo es mujer, le gusta fumar y beber. Yo voy a enrolar pa' prender. Pónteme en cuatro bebés que te lo voy a meter. Yo bebo codeína, mi puta es fina. Y es puta como la felina. Ya te lo mato en el llevo en un en la playa, como Rafael Amaya. Contándome, ella sí hizo la nalga. Y yo tengo el draco en la falda. Pero ella es una diabla, ella sigue fronteándome. Yo no voy a perderla, porque yo no voy a amarla, pero qué rico es tenerla. Huye, encima de mí, adentro de ti te toca el punto E. Baby, ponte la GC, la y mamame el bicho en el Panamera. Los 4-7 soldados y los R de posición y 30 kilos en el Y. Baby, ponte la GC, la GC, la GC, la GC, la GC. Tú te trepas encima de mí, adentro de ti te toca el punto E. Baby, ponte la GC, la GC. Mámame el bicho en el Panamera. Los 4-7 soldados y los R de posición y 30 kilos en el Y. Baby, ponte la GC, la GC, la GC, la GC, la GC. Junto vestido Versace y la baby vestida de Chanel. Si yo fuera de Colombia, yo fuera Pablo y si yo fuera de Cuba, Fidel. Yo tengo tres dracos y yo soy intocable como Jesús en Israel. Los dracos en la mano y te vamos a hablar con la mano, cabrón, como Eliel. Yo te pongo tus piernas en mi hombro y ese totito yo te lo voy a joder. Yo estaba preso, pero ese totito por Feitan lo puse a llover. Y yo no puedo fumar, porque mi oficial de la prueba me va a revocar. Pero yo tengo una perla en el bicho y yo te voy a poner tu totito a llorar chingando en la ducha. Tu totito me habla y mi bicho te escucha. La champaña fucha, yo tito como los salvatrucha. Los kilos de lenta, la TT 50 para todas las 40. Me compré la novena las tetas de 100 con los peines de 30. Pinté la glopeta de blanco, blanco, cocaína, blanca, Lady Gaga. Ella me escupe todo el bicho, pero yo se le echo en la boca y siempre se la traga. Gasté 1300 en las y gasté 1500 en las Valenciagas. Y yo le meto este bicho a tu puta y siempre la madre del diablo se caga. Tú te trepas encima de mí, yo adentro de ti te toca el punto B. Baby, ponte la GC, la GC, y mámame el bicho en el Panamera. Los cuatro siete soldados y los R de posición y 30 kilos en el jet. Baby, ponte la GC, la GC, la GC, la GC, la GC. Tú te trepas encima de mí, adentro de ti te toca el punto E. Baby, ponte la GC, la GC, mámame el bicho en el Panamera. Los cuatro siete soldados y los R de posición y 30 kilos en el jet. Baby, ponte la GC, la GC, la GC, la GC, la GC. Antes de acostarme, si llega la noche, a los santos les rezo. Con la GC puesta la pongo a mamarme el bicho en el expreso. <laughs> Solo le dan vuelta cuando ese toto le beso. Hoy yo te juego del todo la salud. De abajo para arriba estrujarte los huesos. Era una bella igualita tiene lo de ella también. Tú te trepas encima de mí, adentro de ti te toca el punto E. Baby, ponte la GC, la GC, mámame el bicho en el Panamera. Los 4-7 soldados y los R de posición y 30 kilos en el jet. Baby, ponte la GC, la GC, la GC, la GC, la GC. Wow. Tú te trepas encima de mí, adentro de ti te toca el punto E. Baby, ponte la GC, la GC, mámame el bicho en el Panamera. Los 4-7 は